Sabe o que faltou? Faltou uma catuaba de verdade pra embrasar. Tipo, como é que eu vou falar da catuaba se eu não tô bebendo? Dum, dum, dum, dum. amiga e foi lá pra casa. Abre a geladeira, pega catuaba. Depois de Scott, ela ficou animada. Caralho. Depois do Scott, ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mal criada. Então para. Já pode ficar pelada, então não dondora. Que a casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é aqui, vai embrasando. Vai embrasando. Vai embrasando. Vai embrasando. Junto com a amiga e foi lá pra casa. Abre a geladeira, pé jogar catuaba. Depois dos corte ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mó E tu para, já pode ficar pelada, não repara. Que a casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que você tem cara. Ainda mais que você é uma danada. Não é, é, é assim? Não? Já Não pode ficar pelada, não repara. Que a casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é aqui, vai embraçado. Ah, ah, ah. faltou? Faltou uma catuaba de verdade pra engrasar. Tipo, Como é que eu vou falar da catuaba se eu não tô bebendo?